Այդ շատ էս բիզբիզյանը տեն չկա։ Ստեփանակերտյան հերթական հերթերից մեկում ենք այս անգամ Արցախ բանկի բանկոմատի դիմաց։ Մեզ հարց տվողը Տիկին Նվարդն է։ Ասում է, հերթ կանգնելու արվեստ է ձևավորվել կարծես, մեծ թե փոքր հարմարվել են հերթերին։ Տիկին Նվարդը Ավետարանոց գյուղից է, հանգամանքների բերումով Ստեփանակերտում է ապրում։ Եկել է նպաստը ստանալու, որթին զոհվել է պատերազմում։ Ժամի 8-ից ստեղ կանգնած ենք երկու կպեկու հոտը։ Քյունիմս մածունու հերթա, քյունիմս հացը հերթա, քյունիմս վիշգիդամ, ինչու քյունիմս Նույն պատկերն է նաև Արցախ բանկի կենտրոնական մասնաճյուղի դիմաց։ Երկար հերթում կանգնածները իրար հերթ չտալով խոսում են բողոքում, հետո մեկը մյուսին հույս տալիս, տարբերակներ առաջարկում երկար հերթերը թեթևացնելու համար։ Ну, Hanım'ın Engeliter Benzet Kart'ın bankamatlarını bir cennetle uçmuşlar. Az Արցախ բանկ մտնել մեզ այդպես էլ չհաջողվեց։ Բանկի գլխավոր գանձապետ Պարույր Գրիգորյանի հետ կապ հաստատել նույնպես։ Այս աստիճան հերթերի պատճառները փորձեցինք ողջել տարածքային կառավարման եւ յենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Հերթերի պատճառը շրջափակման հետևանքով Հայաստան-Արցախ ճանապարհի փակ լինելն է, ինչի հետևանքով ֆիզիկական գումարի դեֆիցիտ է առաջացել, ասում է նախարարության մամուլի պատասխանատու Տաթևիկ Խաչատրյանը, նշում՝ սա միակ պատճառը չէ։ Մարտիկ սովորաբար ճգնաժամային ժամակահատված հատվածներում կորցնում են իրենց վստահությունը նաև բանկերի հանդեպ եւ ինչքան որ գումար ունեն իրենց քարտային կամ բանկային հաշիվներին, սովորաբար կանխիկացնում են, որը բերում է ֆիզիկական գումարի դեֆիցիտի, ինչպես կարող է շարքային քաղաքացին այս խնդրի վերացմանը կամ մեղմացմանը օգնել, եթե ունեք կանխիկացված գումար, որոնք դուք ելնելով իրավիճակից ձեր տանը պահում եք, փորձեք օգտագործել դրանք եւ փոխարենը գումար կուտակել ձեր քար կարտային կամ բանկային հաշիվներում, որ เป զի ֆիզիկական գումարի շրջանառությունը, թղթադրամի շրջանառությունը հնարավորինս սովորական հունին մոտ ձևով շրջանառվի եւ ավելի քիչ մեր համակարգացիները բախվեն խնդրի Այս հարցում անելիք ունի նաև կառավարությունը, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում նման պայմաններում իրավիճակը ավելի վերահսկելի դարձնելու համար։ Տաթևիկ Խաչատրյանն է մանրամասնում։ Կառավարությունը որոշակի մեթոդների է դիմել, որոշակի ծրագրեր է մշակում իրավիճակի սրությունը մեղմելու համար, բայց պետք է գիտակցենք, որ սրանք չեն լինելու էֆեկտիվ Արցախի ամբողջական երկրի մակարդակով, դրանք ավելի շատ ուղղված են լինելու խոցելի խմբերի, օրինակ, թոշակառուների, գումարների փո փոխանցման, փորձելու են առաջնահերթ լուծել այդ մարդկանց խնդիրները։ Իրավիճակի մեղմացման տարբերակ է առաջարկում նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ Արթուր Բալասանյանը, նշում, որ բլոկադային պայմաններում առևտրաշրջանառության անխոչնդոտ կազմակերպման ձևերից մեկը անկանխիկ եղանակով վճարումների իրականացումն է։ Հաշվի առնելով իրող իրավիճակը, ժամանակահատվածը, բնականաբար անկախիկ վճարումներ իրականացնելու համար post տերմինալներն են քարտային կամ NFS համակարգով, որ վճարումներ իրականացվում, բայց այս բայի դրությամբ, քանի որ դրսից բերելը դա մեծ խնդիր առաջացնում է, հնարավորություն կա հերրավար էլեկտրոնի դրամապանակների հելսել դրամների միջոցով QR կոդով, այսինքն վճարումներ իրականացնել, այսինքն համապատասխան ծրագիրը post-ը հաշիվը բացվում համակարգչում ինտերնետով եւ QR կոդը տրամադրվում այդ ամեն ինչը կարելի է QR կոդով ստեղ տպած, ստեղ սարքած եւ այլն։ Իսկ ծրագրավորման հարցոփողումը հերավար իրանք կարողանան կարգավորել եւ տեղադրել։ Ու նման միջոցներով կարելի է ձևակերպած անկախ եկուչարներ QR կոդի օգնությամբ Էլեկտրոնային եղանակով վճարումներ կատարել իհարկե ոչ բոլորն են կարողանում։ Այդ պատճառով Արցախ բանկի քարտապաները երբեմն դիմում են այլ բանկերի, սակայն այստեղ էլ բախվում են մեկ այլ խնդրի՝ միջնորդավճար։ Հարկ է նշել, որ Արցախում գործող քիչ բանկեր կան, որ միջնորդավճարներ չեն պահում։ Միայն Արցախ բանկի հետ նախնական պայմանավորվածություն ունեցողների բանկոմատներն են աշխատում առանց միջնորդավճարի։ Այդ բանկերի շարքում է Յունիբանկը։ Արցախ բանկի արքա քարտերից միջնորդավճարներ Յունիբանկը չի պահում։ Խոսելով շրջան շրջափակման պայմաններում բանկի գործունեության եւ այլ բանկերի քարտապաներից գանձվող միջնորդավճարների մասին Յունիբանկի Ստեփանակերտի ամաստաճյուղի կառավարիչ Վաչագան Մկրչյանը նշում է, որ Ստեփանակերտում իրենց բանկոմատը կանոնավոր լիցքավորում են, կանխիկի իրացման խնդիր չունեն, մուտքերը բավարարում են։ Խնդիրը միայն Վանք գյուղում գտնվող բանկոմատի լիցքավորումը վառելիքի սղության պատճառով լիցքավորման հաջողականությունը ավելի փոքր է։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։